Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Prvi je kolovoza 1964. godine. Razarač američke ratne mornarice USS Maddox patrolira 10 do 20 nautičkih milja od obale Demokratske republike Vjetnam ili Sjevernog Vjetnama. Medox je skupljao podatke o radarskim postajama u Sjevernom Vjetnamu i o pokretima ratnih brodova Sjeverno-Vjetnamske mornarice. Godine 1954. na konferenciji u Ženevi dogovoren je prestanak rata između Francuske, kolonijalne gospodarice većeg dijela Indokine i Vjetmina ili Lige za nezavisnost Vjetnama. Vjetmin, u kojem su glavnu snagu činili komunisti predvođeni Ho Chi Minom, tražio je stvaranje jedinstvenog socijalističkog Vjetnama ali u Ženevi nije dobio taj Vjetnam. Na konferenciji je uz puni pristanak supersila Sjedinjenih američkih država i Sovjetskog saveza Vjetnam podijeljen na dva dijela. Sjeverno od 17. paralele stvorena je Demokratska republika Vjetnam, u kojoj je vlast imao Lao Dong ili Vjetnamska radnička stranka, kasnije preimenovana u Komunističku partiju Vjetnama. Južno od 17. paralele stvorena je Republika Vijetnam, u kojoj su vlast imale nekomunističke snage. Prema odredbama Ženevske konvencije godine 1956. na teritoriju cijelog Vijetnama trebali su biti održani slobodni izbori pod nadzorom Međunarodnog kontrolnog komiteta. Cilj je bio ujedinjenje Vijetnama po jednom vlašću koja bi dobila većinu na tim izborima. Režim u Južnom Vjetnamu, predvođen premijerom Ngo Dinh Diemom, odbio je provesti te izbore, jer se bojao da će komunisti na njima pobijediti. Sjedinjene američke države, novi zaštitnik Južnog Vjetnama, podržale su Diemovu odluku. Rukovodstvo Sjevernog Vjetnama odlučilo je onda nastaviti oružanu borbu za ujedinjenje zemlje i socijalističku revoluciju. Ho Chi Minh je još 1946. godine upozorio francuske kolonijalne vlasti možete ubiti deset mojih ljudi za svakog ubijenog Francuza i čak s tim omjerom u žrtvama ja ću pobijediti, a vi ćete izgubiti. Nakon 1956. Sjeverni Vjetnam dobio je nove protivnike, režim u Južnom Vjetnamu i njegove pomagače Sjedinjene američke države. Zato je u kolovozu 1964. razarač Maddox patrolirao u Tonkinčkom zaljevu ispred najvažnijih luka Sjevernog Vjetnama. Pored toga što je pratio radarske postaje u Sjevernom Vjetnamu, Medox je tog prvog kolova za 1964. pratio četiri južno-vjetnamske topovnjače koje su noć prije isplovile iz luke Danang i napale sjeverno lučka postrojenja. Pokrete Maddoxa i južno-vjetnamskih topovnjača pratili su sjeverno-vjetnamski brodovi. To su pak bili torpedni čamci kineske proizvodnje. Što se tada dogodilo opisuju James Stuart Olson i Randy Roberts u knjizi Gdje su domine pale. Amerika i Vjetnam 1945. 2010. Sjevernovijetnamski patrolni čamci približili su se Medoksu. On je otvorio vatru i patrolni čamci su ispalili nekoliko torpeda. Mlazni zrakoplovi s nosača zrakoplova USS Roga napali su sjeveno-vjetnamske brodove i sve ih oštetili. Sljedećeg dana Medoksu se pridružio još jedan razarač, USS C. Turner Joy. Predsjednik Johnson zapovjedio je brodovima da nastave s patrolama. Tijekom travnja i svibnja 1964. Vijeće za nacionalnu sigurnost predsjednika Sjedinjenih američkih država, načelnici Združenog stožara američke vojske i američko vojno zapovjedništvo u Južnom Vjetnamu razvili su operativni plan 3764. Cilj plana bio je provođenje ograničenih vojnih operacija s ciljem eliminiranja ili znatnog smanjenja potpore Sjevernog Vjetnama snagama Vjetkonga na jugu Vjetnama. Plan je predviđao provođenje vojnih akcija u Kambođi i Laosu s ciljem uništenja baza Vjetkonga. Napade na lučka postrojenja u Sjevernom Vjetnamu, taj se dio već provodio kao operativni plan 34A i američko strateško bombardiranje 96 odabranih ciljeva u Sjevernom Vjetnamu. One četiri južno-vjetnamske topovnjače izvodile su napade na lučka postrojenja u sjevernom Vjetnamu prema planu 37-64. Olson i Roberts pišu. Još je južnovjetnamskih topovnjača isplovilo iz Dananga kako bi izvodile napade prema operativnom planu 34A. Četvrtoga kolovoza Medox i C. Turner Joy uhvatili su radio promet sjeverno vjetnamskih brodova. Radio poruke s tih brodova bile su zbrkane i pune bijesa. Napetosti su bile sve veće i na Medoxu i na C. Turner Joyu. Mornari s oba broda vidjeli su ocijaje na svojim radarima, za koje su vjerovali da su tragovi torpednih čamaca. Mornar na sonaru na Medoksu izvijestio je o podmorskim zvucima za koje je mislio da su zvukovi nadolazećih torpeda. Oba broda počela su manevre za izbjegavanje i počeli su pucati u mrak u pravcu tih ocijaja na radarima, iako nisu vidjeli sjeverno-vijetnamske patrolne čance. Nekoliko sati kasnije, kapetan John Herrick, zapovjednik na Medoksu, zaključio je da vjerojatno nije ni bilo napada, da su olujno more i atmosferski uvjeti stvorili one radarske ocijaje i da su manevri za izbjegavanje stvorili zvukove nalik na one koje daju torpeda. Do trenutka kada je Herrick poslao svoj izvještaj, bilo je prekasno. Do tog trenutka, kako to pišu Olson i Roberts, vojno zapovjedništvo američkih snaga u Saigonu, zapovjedništvo snaga na Pacifiku, na Havajima, združeni stožer u Pentagonu i vijeće za nacionalnu sigurnost bili su poput stršljenovi gnjezda. Prije nego što je stigao izvještaj s razarača u Tonkinškom zaljevu, admiral Ulysses S. Grant Sharp, zapovjednik američkih snaga na Pacifiku, izvijestio je da se u Tonkinškom zaljevu dogodila zasjeda. Već u poslipodne četvrtog kolovo za zrakoplovi s nosača zrakoplova Ticonderoga i Constellation napali su baze sjeverno-vjetnamskih torpednih čamaca i naftna postrojenja u sjevernom Vjetnamu. Dok su zrakoplovi napadali te mete u sjevernom Vjetnamu, američki predsjednik Lyndon Johnson držao je govor koji su prenosile sve tri nacionalne televizijske mreže. My fellow Americans, as president and commander in chief, It is my duty to the American people to report that renewed hostile actions against United States ships on the high seas in the Gulf of Tonkin have today required me Lyndon Johnson u govoru je izjavio da se agresiji protiv mirnih sela u Južnom Vjetnamu pridružila i otvorena agresija na morima protiv Sjedinjenih američkih država. Johnson je obećao brzi odgovor na tu agresiju, ali je i rekao da ne traži veći rat. Johnson je lagao. Već sljedećeg dana otišao je u kongres i vođama senata i predstavničkog doma počeo objašnjavati rezoluciju koju je sastavio njegov savjetnik za vanjsku politiku William Bundy. Rezolucija je zapravo bila bjanko čeka američkom predsjedniku da radi što god hoće u Indokini. Olsen i Roberts pišu. Johnson je zamolio senatora Williama Fulbrighta, demokrata iz Arkanzoa, da bude izvjestitelj za rezoluciju. Stari prijatelj i veteran mnogih bitaka u senatu pristao Senator George Aiken, republikanac iz Vermonta, rezoluciju je vidio kao otvoreno dopuštenje Johnsonu da vodi rat bez njegova formalnog proglašenja. Ali Johnson je Aikenu i drugim senatorima dao ono što su zvali puni Johnsonov tretman. Njegova je ruka bila čvrsto oko njihovih ramena, njegovo lice blizu njihovima, da su im se nosevi dodirivali. Umiljavao se, molio, zapomagao, obećavao i prijetio. Nakon što je sastanak završio, pristali su podržati njegovu rezoluciju. Na zajedničkoj sjednici Senatskih komiteta za vanjsku politiku i oružane snage, senator Wayne Moores, demokrat iz Oregona, želio je znati jesu li Sjedinjene američke države isprovocirale napad sjeverno-vjetnamskih patrolnih čamaca. Američki državni tajnik za obranu, Robert McNamara, na to je pitanje ovako odgovorio. Prije svega, naša mornarica nema apsolutno nikakve veze s tim, niti je bila upoznata s bilo kojim akcijama Južnog Vijetnama. Razarač Medox se kreta u međunarodnim vodama po zadatku koji imaju i drugi razarači posvuda po svijetu. McNamara je lagao. Američki razorači provodili su planove američke vojske i podržavali su napade južnovjetnamskih topovnjača. Ali laž je davala rezultate. Američki kongres je s golemom većinom prihvatio Tonkinšku rezoluciju. U senatu su samo dva senatora, Moores i Ernest Gruning iz Aljaske, glasala protiv rezolucije koja će u povijest ući pod imenom Tonkinška. U toj rezoluciji pisalo Kongres podržava odlučnost predsjednika da poduzme sve nužne mjere da se odbije oružani napad protiv oružanih snaga Sjedinjenih država i da se spriječi danja agresija. Sjedinjene države su prema tome spremne, ako to predsjednik odluči, da poduzmu sve nužne korake, uključujući i upotrebu oružane sile. Važnost Tonkinške rezolucije najbolje opisao sam predsjednik Johnson. On ju je komentirao ovim riječima – Riječi u Tonkinškoj rezoluciji su poput bakine spavačice. Prekrivaju sve. Tonkinška rezolucija dala je predsjedniku Johnsonu mogućnost da učini sve što hoće u Vjetnamu. U ratu u Vjetnamu Sjedinjene američke države ušle su bez odluke američkog kongresa. Da stvar bude gora, do te odluke vodio je niz laži, dezinformacija, katastrofalnih odluka i izbjegavanja puteva odlučivanja određenih ustavom i zakonima. Najbolji primjer takvog načina odlučivanja je rečenica Lindona Johnsona o incidentu u Tonkinškom zaljevu. On je taj incident komentirao riječima. Ti glupi mornari su vjerojatno pucali na leteće ribe. Da nešto nije u redu s američkim angažmanom u Vjetnamu bilo je jasno senatoru Morzu. Njega je prije sastanka u Tonkinčkoj rezoluciji netko iz Pentagona obavijestio o pravoj misiji američkih razarača u Tonkinčkom zaljevu. Ali prava istina o američkom ulasku u rat u Vjetnamu saznaće se tek objavom takozvanih pentagonskih papira. 13. lipnja 1971. godine dnevnik New York Times počeo objeljivati niz članaka temeljenih na istraživanju koje američki tajnik za obranu Robert McNamara naručio 1967. kako bi proučio put kojim su Sjedinjene države otišle u rat u Vjetnamu. Ta povijest američkog angažmana u Vjetnamu bila je napisana u 47 tomova. Imala je oko 3000 stranica pisane povijesti i oko 4000 stranica dokumenata. Sadržaj tih dokumenata bio je porazan za američke administracije od Harrya Trumana do Lyndona Johnsona tih oko 7000 stranica navelo je Hanu Arendt, jedno od najvažnijih filozofa politike 20. stoljeća, da napiše esej na temu Lažu u politici, govori profesor dr. Žarko Puhovski. Hannah pa Arendt piše dva paralelna eseja, to je jako važno, koje zovu Istina u politici i laž u politici. To je baš njoj slično da to s jedne strane radi sistematički i povijesno sistematički, a s druge strane da su povodi, što isto važno, veoma različiti. Istina u politici se bavi reakcijama i to vehementnim reakcijama na njezinu knjigu Eichmannu, a laž u politici se bavi pentagonskim papirima. I ona, e, to je po mojim sudu njezina velika kvaliteta, na razini reakcije na novinske članke, doslovce, izvodi teoriju visokog ranga. Ono što je za nju načelni problem, i kad je riječ o istini, i još više kad je riječ o laži, je zapravo grubo, ali po mojem sudu točno rečeno, pokušaj da spasi politiku od nametanja striktno teorijsko-filozofijskih ili ako hoćete naprosto filozofijskih kriterija tipa istina odnosno laž, to jest da kaže da je zbivanje politike kao prostor u kojem se slobodno optira za načine funkcioniranja, razvoja, obrane zajednice i tako dalje, ima nadređeno mjesto, dakle važnije od pitanja o istini laži. I to je nešto što se naravno klasičnoj epistemologiji, dakle spoznanoj teoriji čini skarednim. Hannah Arendt je na jednom mjestu onda uzela onu klasičnu rimsku izreku fiat justicia perat mundus, dakle neka bude pravde pa makar propao svijet, kao fiat veritas perat mundus, dakle neka bude istina pa neka propadne svijet i pokazivala da je to ograničenje čitave političke koncepcije u odnosu na istinu, odnosno laž. Ono što je, po mojem sudu, iznad svega ključno u toj njezinoj izvedbi je rečenica koja glasi naša sposobnost da lažemo, ali ne nužno je naša sposobnost da kažemo istinu pripada onom malom broju očigledno dokazivih činjenica koje potvrđuju ljudsku slobodu. I tu je paradoks. Ja govorim istinu iz obveze do koje sam došao spoznaju. Dakle, ja sam u smislu adekvacijske teorije istine Aristotelove gdje iskaz odgovara, odnosno razumski stav odgovara činjenicama ili evidencijske teorije da mi je to kao kod Heideggera se naprosto prosvjetilo kao istina. Ja sam kad sam spoznao istinu u obvezi govora u istini. Dakle, ja nisam slobodan. Nasuprot tomu, u laži je meni otvoreno mnogo stvaralački danih mogućnosti u kojima će se moje sposobnosti iskazati. Dakle, ja mogu slobodno lagati, a ne mogu slobodno govoriti istinu. Utoliko je laž bliža pluralističkoj politici. I to je ključni paradoks. Ona sigurno ne zastupa laž kao neku opciju koja bi bila primjerena. Ono što ona hoće reći jest da je laž neizbježna u političkom životu. Daniel Ellsberg rođen je 7. travnja 1931. godine. Završio je ekonomiju na prestižnom Harvardskom sveučilištu, tamo je 1962. i doktorirao. Tema doktorata bila je teorija odlučivanja. Do doktorata Ellsberg je imao iza sebe službu u američkim marincima gdje je zapovjedao vodom i satnijom i radu Rand korporaciji koja je većinu svojih istraživanja radila za američku vojsku i sigurnosne službe. Isprava se Ellsberg bavio nuklearnom strategijom i teorijom nadzora i zapovjedanja na na nuklearnim oružjem. Ali 1964. zaposlio se u Američkom ministarstvu obrane kao posebni pomoćnik pomoćnika ministra obrane za međunarodne sigurnosne poslove. Ellsberg se više nije bavio nuklearnom strategijom, sada je bio okupiran Vjetnamskim ratom. Ellsberg je onda na dvije godine otišao u Južni Vjetnam gdje je radio u timu umirovljenog generala Edwarda lansdale koji je radio za State Department. Lansdale je bio jedan od ključnih obavještajaca u ranom razdoblju američkog američkog uplitanja u ratu u Vjetnamu. Za vrijeme boravka u Južnom Vjetnamu Ellsberg je sudjelovao i u borbama s Kongo. Kada se vratio u Sjedinjene američke države, on je nastavio raditi za Rand korporaciju. Područje njegovog rada bilo je sudjelovanje u pisanju opsežnog istraživanja o tome kako su se Sjedinjene američke države uvukle u Vjetnamski rat. Do tada je već Ellsberg bio protivnik daljnjeg nastavka rata. Rad na onome što će kasnije postati poznato kao pentagonski papiri suočit će ga s činjenicama o tome kako su Sjedinjene američke države uopće ušle u taj rat. Steve Scheinkin u knjizi Najopasniji Daniel Ellsberg i tajna povijest Vjetnamskog rata piše McNamarino istraživanje bilo je zvijer teška 47 svezaka. Bilo je tu oko milijun riječi tajnih, vladinih i vojnih dokumenata i još oko milijun i pol riječi narativne povijesti koju su napisali istraživači. Elsberg je poznavao tu priču i nije postojao neki poseban dio koji bi ga šokirao. Ono što ga je pogodilo bila je matrica obmane i kako je ona bila jasno dokumentirana. Sve bilo tu, počevši od Trumanove odluke da podrži francuski rad za ponovno osvajanje bivše kolonije, iako se znalo da većina ljudi u Vjetnamu podržava neovisnost i Ho Mina. Drugi dokumenti pokrivali su godine nakon francuskog poraza, kada je Eisenhower radio s vladom Južnog Vijetnama, kako bi odgađao i potkopao izbore za koje su znali da će na njima pobijediti Ho Chi Minh. Matrica se nastavila u 1960-ima. Dokumenti su pokazali da je predsjednik Kennedy poslao specijalne snage u Južni Vijetnam u proljeće 1961. i tako prvi put poslao američke trupe u borbu u Vijetnam. Javnosti o tome nije ništa rečeno. Većina istraživanja usredotočila se na Johnsonove godine. Bili su tu cini izvještaji koji su tvrdili da bombardiranje sjevernog Vijetnama nema nikakav mjerljiv učinak na sposobnost Hanoja da pokrene i podržava vojne operacije i da je u bombardiranju u 1965. i 66. ubijeno oko 36.000 ljudi i da su njih 80% bili civili. Ono što sam imao u svom sefu u Rendu Ellsberg će se kasnije prisjetiti, bilo je 7000 stranica dokumentiranih dokaza o laganju četiri američka predsjednika i njihovih administracija, koje se protezalo na razdoblje od 23 godine. Ellsberg više nije mogao šutjeti u svemu tome. Prvo je pokušao nagovoriti neke američke senatore, protivnike rata, da oni objave pentagonske papire koje je on fotokopirao. Senatori nisu mogli biti izvedeni pred sud zbog toga. Senatori su okljevali i onda je sam Ellsberg dao nizu dnevnika, prije svega New York Timesu i Washington Postu, pentagonske papire. Kada su oni izašli u javnost, izazvali su burnu reakciju. Jedna od onih koja je reagirala bila je i Hannah Arendt. Ona je u studenom 1971. u časopisu New York Review of Books objavila esej pod naslovom Lažu politici. Na početku eseja je pisalo. Glasovita pukotina u povjerenje, koja nas prati dugih šest godina, iznenada se je rastvorila u provaliju. Živi pjesak lažnih stajališta svih vrsta obmane, jednako kao i samo obmane, sposoban je progutati bilo kojeg čitatelja koji želi istražiti ovaj materijal, koji na nesreću mora razumjeti kao infrastrukturu gotovo desetogodišnje vanjske i unutrašnje politike Sjedinjenih država. Zbog neizmjernih daljina do kojih seže pristajanje na neistinitosti u politici na najvišim razinama vlade, te zbog popratnog stupnja do kojeg je bilo dopušteno umnožavanje laži kroz sve vladine službe, vojne i civilne, Lako ste namamljeni da zaboravite pozadinu protekle povijesti, koja po sebi baš i nije priča o neokaljanoj vrlini, isprem koje se ova nova epizoda mora vidjeti i prosuditi. Ovdje želim napomenuti jednu stvar koja je posvuda, pogotovo u zadnjih nekoliko godina kod nas, dovela do pojmovne zbrke. Laž i neistina su dvije različite kategorije neistina nije, kako se to kad kada čuje, čak i u saboru, na primjer, pristojni način da se kaže laž. Neistinu govorim kada sam čuo nešto što je pogrešno, pročitao nešto što je pogrešno i u dobroj vjeri to iznosim, uvjeren da govorim istinu, iako zapravo ne govorim istinu. Dakle, ja nisam učinio moralni prekršaj, nisam htio obmanuti nikoga, nego sam učinio spoznani prekršaj, sam krivo shvatio, zapamtio ili su mi krivo rekli neke činjenice. Laž je na dijelu onda i samo onda kada ja svjesno ono što znam da nije istinito, iskazujem kao da je istinito. Dakle, kad svjesno obmanjujem. Ovdje se govori o ovome drugom. Dakle, ne govori se o tomu da se sad opet vratimo na čas na politiku, da neki političar je dobio od svog ureda krive podatke ili od obavještane službe krive podatke ili od kolegica i kolega krive podatke, nego se radi o tomu da znam da nije istina to što govorim ali to govorim da bih obmanuo javnost tvrdeći da se radi o istini. I tu su pentagonski papiri dobar primjer, a Han Arendt iz toga ponavlja opet izvodi tu u mnogome paradoksalno, ali meni se čini veoma jaku i ne tako lako oborivu tezu da je po svojoj unutrašnjoj bitno pluralističkoj strukturi politika superiorna čistoj binarnoj razlici istine i laži. Hannah Arendt je 1961. otišla u Jeruzalem kako bi za časopis New Yorker pratila suđenje Adolfu Eichmannu, jednom od glavnih logističara SS-a zaduženog za provođenje konačnog rješenja židovskog pitanja, to jest uništenja židova u zemljama pod nacističkom okupacijom. SS-a suđenja Arendt je objavila u knjizi Eichmann u Jeruzalemu pod naslov knjige bio je izvještaj o banalnosti zla. Upravo sintagma banalno zla izazvala je burne reakcije. Arendt nikada nije napisala da je zlo banalno ili da su Eichmann i druge ubojice SS-a i njihovi pomagači banalni zločinci, ali su takve optužbe dolazile prema njoj. Sama Arendt je u post-skriptumu knjige Eichmann u Jeruzalemu pojasnila sintagmu banalno zla. Jer kad govorimo o banalnosti zla, Činim to na strogo činjeničnoj razini i upućujem na jednu pojavu s kojom smo se na suđenju našli licem u lice. Eichmann nije Jago ni magbet i nije mu bilo na kraj pameti odlučiti se poput Richarda III. biti nitkov. Osim izvanredna mara uložena u vlastito napredovanje, on nije imao nikakve motive. Sama ta marljivost nije posebi zločinačka. Za cijelo ne bi ubio svog nadređenog da bi došao na njegovo mjesto. Kolokvijalno rečeno, on jednostavno nije nikada shvatio što čini. Nije bio glup, čista nepromišljenost, ni u kom slučaju istovjetna gluposti, predisponirala ga je da postane jednim od najvećih zločinaca toga razdoblja. Ako je to banalno, čak smiješno, ako se iz Eichmana ni uz najbolju volju ne može izvući neka đavolska ili demonska snaga, to i dalje ne znači da je posrijedi nešto uobičajeno to pojašnjenje baš i nije pomoglo kod ljudi koji su je napadali. Esej o laži u politici nije izazvao tako burne reakcije. Sama objava pentagonskih papira zaprepastila je dobar dio američke javnosti. Ali neke tvrdnje privukle su pažnju javnosti. Jedna od njih bila je da je Dwight Eisenhower, konzervativni republikanac, bio puno obzirniji prema ustavu Sjedinjenih američkih država od demokrata Johna Fitzgeralda Kennedyja i Lyndona Johnsona, koji su se predstavljali kao oni koji će vratiti Americi snagu i prestiž. U sve ostalo bio general, i kao generali imamo s jedne strane strah od rata. Generali su zato dobri u politici jer su prošli rat, pravi generali. I znaju što rat znači. Ne fantaziraju o herojstvu rata kao što to čine oni koji rata nisu vidjeli, nego znaju kakve sve to ružne stvari nose, boje ga se. I s druge strane su sebe u američkoj tradiciji opravdavali time što te svinjarije koje u ratu čine, čine u ime najboljeg ustava na svijetu kojim daje taj i taj jamstva i slobode i utoliko su bili, mogu to mirno reći, amaterski, dakle zaljubljeno pripravni ad literam doslovce tumačiti ustav. Profesionalni političari tomu pristupaju cinično, profesionalni intelektualci još cinični. Oni onda smišljaju pukotinu kojom se može interpretirati stvar ovako i onako i u osnovi, pogotovo kod Kennedyja i tada vjerojatno najjačeg intelektualnog tima koji je jedan predsjednik imao, nota bene vjerojatno najlošiji američki predsjednik u 20. stoljeću, to je sad drugo pitanje, polaze od taktike prešućivanja. To je ono što izlazi s malo čas spomenute dihotomije istina laž. Dakle, nećemo lagati, ali nećemo govoriti istinu. Nego ćemo naprosto šutjeti o stvarima o kojima bismo strogo uzevši sukladno Ustavu trebali obavijesti javnost ili barem kongres tu Hannah Arendt stalno radi razliku, ona dopušta mogućnost, jer nije naprosto neko ko se uspuhano buni protiv svih političara i svih političkih praksi, dopušta mogućnost da postoje informacije koje nisu za javnost iz sigurnosnih i drugih razloga, koje mogu biti povjerene ovlaštenim osobama u Senatskom odboru za ovo ili ono, na primjer za nacionalnu sigurnost, a neke druge bi trebale biti dane javnosti. U izbornoj kampanji 1960. godine senator John Fitzgerald Kennedy prikazivao se kao modernizator koji će pokrenuti Sjedinjene američke države. Od 1952. godine predsjednik je bio Dwight Eisenhower koji je bio vrhovni saveznički zapovjednik u Europi za vrijeme drugog svjetskog rata. Eisenhowera, ali i njegovog potpredsjednika Richarda Nixona, koji je bio republikanski kandidat za predsjednika te 1960. Kennedy i njegov izborni stožer prikazivali su kao provoditelje trome i ustajale politike, koja je u Sjedinim američkim državama zaustavila razvoj, a u međunarodnim odnosima i sigurnosnoj politici dovela Sjedinjene države u loši položaj od Sovjetskog saveza. Nakon što je tjesno pobjedio na izborima 1960. Kennedy je izborom svojih najbližih savjetnika savjetnika i suradnika, kao i članova kabineta, htio pokazati da je nastupilo vrijeme dinamizma i svježine. Jedan od ljudi koje je Kennedy vidio u svojoj administraciji bio je Robert McNamara. Nakon pobjede na izborima, studeni prosinac 1960. Kennedy je proveo u Palm Beachu, u vili koju je 1933. kupio njegov otac Joseph. Tamo je primao ljude koje je htio vidjeti u svom kabinetu. Richard Reeves u knjizi Predsjednik Kennedy profil moći piše. Kennedy je čitao o McNamari, koji je bio republikanac u magazinu Time od 2. prosinca i susreo se s njim šest dana kasnije. McNamara je postavio prvo pitanje. Jeste li stvarno vi napisali profile hrabrosti? Kennedy je inzistirao na tome da jest i onda je ponudio McNamari izbor između dva najvažnija mjesta u kabinetu, financije ili obrana. McNamara se vratio tjedan dana kasnije i rekao da mu više odgovara obrana, i onda je predao Kennedyu pismo u kojemu je detaljno popisao svoje uvjete, koji su uključivali i pravo zadnjeg odlučivanja u svim imenovanjima u njegovom ministarstvu. Kennedy je preletio preko pisma, onda ga predao Robertu Kennedyu koji je bio pored njega. Izgleda ok, rekao je njegov brat. Sklopili smo posao, rekao je onda John Kennedy. Robert McNamara je za vrijeme drugog svjetskog rata služio u ministarstvu rata. Zbog slabog vida nije sudjelovao u borbama. U ministarstvu je razvio logističke sustave za bombardiranje nacističke Njemačke i carskog Japana i statističke sustave za procjenu štete od bombardiranja iz zraka, kao i za nadzor trošenja vojnog materijala. Nakon rata McNamara imao sjajnu reputaciju mladog pametnog čovjeka koji rješava probleme. Zaposlila ga je korporacija Ford kako bi joj pomogao u njezinoj revitalizaciji. McNamara je bio prvi čovjek izvan obitelji Ford koji je postao predsjednik te goleme korporacije. Onda je stigao poziv od predsjednika Kennedyja. McNamara je bio prvi od niza najboljih i najpametnijih koje je Kennedy htio u svojoj administraciji i koje je kasnije naslijedio predsjednik Johnson. Ti najbolji i najpametniji odigrali su ključnu ulogu u ulasku Sjedinjenih država u rat u Vjetnamu. Tima najboljim i najpametnijim i njihovim metodama procjene situacije Han Arendt u svom eseju o laži u politici upućuje ove retke. Čitajući bilješke, opcije, scenarije, način na koji su opisani postoci potencijalnih rizika i rezultata, kad kad se sjeće dojam da je kompjutor prije nego donosioci odluka dao sebi maha u jugoistočnoj Aziji. Oni koji rješavaju probleme nisu prosuđivali, oni su proračunavali. Njihovo samopouzdanje nije čak ni trebalo samo obmanjivanje da bi se održalo usred toliko mnogo pogrešnih sudova, jer se oslanjalo na dokaz matematičke, čisto racionalne istine. Osim toga, naravno, što je ova istina bila potpuno irelevantna za problem o kojem se radi. Ako je, na primjer, moglo biti proračunato da je manja vjerojatnost da ishod neke akcije neće biti opći rat, nego da hoće, ne slijedi da nju možemo izabrati, čak i ako bi omjer bio 80 prema 20%, zbog veličine i neproračunljive kvalitete rizika. To je dobar izgled za kockara, ali ne i državnika. A čak bi kockara bolje posavjetovali da uzme u obzir ono što bi dobitak ili gubitak značio za njega u svakodnevnom životu. Pentagonski papiri koji se zapravo zovu studija koje je e, Ministarstvo obrane pripremilo o odnosima Sjedinjenih država i Vjetnama između 1945. i 1967. godine, izvedena je kao veoma precizna, obuhvatna analiza svih dokumenata kojima je američka strana raspolagala, koji pokazuje kako je postupno rasla razina američke vojne angažiranosti u Vjetnamu. I onda Hannah Arendt izvodi jedan veoma zgodan paradoks. Što to pokazuje? Da ste imali incidente sa Sjevernim Vjetnamom, Tonkičkom zaljevu i tako dalje, prije nego što se za rad znalo. Incidente za koje se nije znalo i sad dolazi poanta. Dakle, neprijatelj je znao što radimo, jer je bio u sukobu, jer su pucali naši na njihove, njihovi na naše i tako dalje. A da naša javnost, pa čak ni kongres to nisu znali. Dakle, tu se nije radilo o zaštiti sigurnosti utoliko da se na dijelu zbiva tajna operacija kojom hoćete neprijatelje iznenaditi i zbog toga naravno ne možete obavijestiti javnost jer bi onda tajnost propala nego se radilo o sukobima e, ratnih brodova, na primjer. I očito je da su Vjetnamci <laughs> znali da neko puca na njihove brodove, da oni puca na neke brodove, ali to nije znala američka javnost. Vjetnamska javnost o tomu nije znala, ali se smatralo po sebi jasnim da je Vjetnam komunistička, dakle totalitarno ustrojena zajednica, u kojoj tako nešto kao sloboda informiranja, dioba vlasti, kontrola jedne grane vlasti na drugom, ne postoji kao realnost, pa čak u nekim aspektima niti kao zakonska e, prazna floskula, dok u SAD je to postojalo. I tu se osramotila izvršna vlast. To je počelo sa Kennedyjem, zaljevom svinje, čitavim niza stvari kad je krenuo tu nekakvu još uvijek ne sasvim razjašnjenu poluprivatnu, poludržavnu ili državno sponzoriranu akciju napada na Kubu, vjerujem da će kao uvijek, široke narodne mase kojima je dosta kastera oduševljeno dočekati oslobodioce i tako dalje, doživio fijasko pa se onda za to doznalo. Tako nešto zaoštrava na puno široj skali Johnson kao nasljednik Kennedyjev u Vjetnamu. I korak po korak na jedan put se SAD nalaze usred rata u Vjetnamu, a da zapravo nitko nije doznao kako je do rata došlo, kad je rat počeo, što se zapravo tu dogodilo. Sve ove događaje budno je pratilo rukovodstvo Demokratske republike Vjetnam ili Sjevernog Vjetnama. Nije bila tajna da komunistička partija Vjetnama, vladajuća stranka u Sjevernom Vjetnamu, smatra podjelu zemlje neprihvatljivo i da je javno iskazala svoju potporu u ujedinjenju zemlje i provođenju revolucije na jugu Vjetnama. Vodstvo te partije na čelu sa Ho Chi Minom porazilo je Francusku i otjeralo ju iz Vjetnama i Indokine. Ali i sada se Sjeverni Vjetnam suočavao s novim protivnikom. Otvoreni ulazak u rat na strani Viet Konga ili narodno oslobodilačke oružane snage Južnog Vjetnama doveo bi i do rata protiv Sjedinjenih američkih država. Centralni komitet partije sastao se u prosincu 1963. godine u Hanoju i započeo savjetovanje o daljnjim koracima u ratu u Indokini. Savjetovanje se nastavilo i početkom sljedeće godine konačno na sastanku Centralnog komiteta, održanom 27. na 28. ožujka 1964. Ho Chi Minh, vođa sjeverno-vjetnamske partije i države, pozvao je vjetnamske komuniste da združe sve snage u postizanju povoljnog ishoda revolucije u Južnom Vjetnamu. Također je rekao da se za revoluciju trebaju podnijeti sve potrebne žrtve. Nakon Tonkinške rezolucije, sjevernovjetnamski komunisti nisu odustali od svog cilja. William Duiker u Hošiminovoj biografiji piše. Incident u Tonkinškom zaljevu uvjerio je vođe partije da se Washington priprema za eskaliranje svoje uloge u ratu. Nekoliko dana nakon incidenta Politbiro je odlučio da počne pripreme za slanje prvih regularnih postrojbi Vjetnamske narodne armije niz Hošiminov put. Kada stignu na jug, od njih se očekivalo da ojačaju snagu narodno-oslobodilačkih oruženih snaga Južnog Vijetnama za konačni napad, koji je trebao donijeti pobjedu u proljeće 1965. Partijski vođe još uvijek su se nadali da će izazvati kolaps režima u Saigonu prije nego što Sjedinjene američke države odluče intervenirati u tom sukobu. Ako pak i ne dođe do kolapsa režima u Južnom Vjetnamu prije nego što Sjedinjene američke države počnu dopremati velike kopnene snage, Sjeverni Vjetnam bio je spreman i na dugotrajnu borbu. Ho Chi Minh, predsjednik Centralnog komiteta Komunističke partije i predsjednik Demokratske republike Vjetnam i do smrti u rujnu 69. prvi čovjek Demokratske republike Vjetnam, poslao je najbliže suradnike u posjetu Narodne republici Kini, kako bi bio siguran da će susjed sjevera pomoći čak i ako se u ratu Vjetnamu uključe i Sjedine američke države. Kineski vođa Mao Tse-tung je dao riječ da će Sjeverni Vjetnam u svojoj borbi imati svu pomoć Narodne republike Kine. Ta borba, rekao je Mao, možda će trajati i sto godina. U njoj će Kina potpuno pomoći Vjetnamu. Maove riječi bile su ove. Dok god postoji zelena planina, kako uopće može doći do nestašica ogriva? Dokument je veoma plastično i zaista signifikantno upućeno još jednu važnu stvar. Kako se s vremenom mijenja opravdanje intervencije? To je najprije zaštita ruta slobodne plovidbe naših brodova koje moraju kontrolirati Vjetnam. Pa je to odgovor na vjetnamske provokacije i pokušaj da se zaštiti režim u Južnom Vjetnamu, jer Vjetnam je bio u tom trenutku podijeljena sjeverni gdje je Ho Chi Minh sa komunistima vladao i južni gdje se razne vlade mijenjale, gdje su bili različiti diktatorski, poludiktatorski slični režimi, koji su međutim bili naklonjeni SAD i onda SAD u jednom trenutku su smatrali svojom obvezom braniti slobodni svijet u Južnom Vjetnamu, koliko je bilo tamo slobode o tomu se naravno može puno pričati i dosta bi se brzo došlo do zaključka da slobode nije bilo puno, osim u nekim tržišnim aspektima i naravno kriminalu. I onda treće, da se zaoštravanjem, intenziviranjem i multipliciranjem zračnih napada poljulja moral stanovništva u Sjevernom Vjetnamu. Tu se onda ponavlja najprije britanska, pa onda američka taktika u napadima na Njemačku 44. 45. godine. I sad idući korak bi onda bio valjda Japan i atomska bomba, do toga nije došlo. Više tih stvari nije bilo nakon Koreje. U, Koreji se, u Korejskom ratu se, kao što je poznato, isto naknadno raspravljao. MacArthur je raspravljao ili pokušavao ishoditi atomsku bombu ali to stavljamo po strani se to nije dogodilo. U jednom trenutku čak Hannah Arendt izvlači paralelu sa bombardiranjem atomskom bombom Hirošime i Nagasaki, kaže da je tu zapravo počelo djelovanje mimo kongresa, jer kongres nije imao nikakvih mogućih informacija o tomu kako je značenje tog bombardiranja. To nije bilo bombardiranje kao bombardiranje, to je bio jedan kvalitativni skok. To je bio trenutak u kojem u roku od recimo dvije minute ubijeno 40, 50, 60 tisuća ljudi još jedan put toliko u narednih nekoliko desetaka godina. O tomu nije bilo nikako odlučivanja, to je sve bilo tajno provođeno, a tu se onda počela stvarati jezgra političke prakse u kojoj izvršna vlast, odnosno dijelovi izvršne vlasti, zapravo funkcioniraju mimo zakonodavne kontrole. Ho Chi Minh vrh sjeverno-vjetnamske komunističke partije vojske je preko niza kanala poručivao nizu američkih administracija da se neće pomiriti s američkom politikom u Južnom Vjetnamu i Indokini. Godine 1966. kada se o rat u Vjetnamu približavao svom vrhuncu, Ho Chi Minh je francuskom diplomatu Jeanu Santaneu rekao ove riječi. Amerikanci mogu zbrisati sve glavne gradove na sjeveru Vjetnama. Mi to očekujemo i spremni smo na to, ali to ne slabi našu odlučnost da se borimo do samoga kraja. Znate, već smo imali takvo iskustvo i vidjeli ste kako je to završilo. Ho je dobro znao da će Jean Santene, diplomat koji imao veze s Vjetnamom još od početka drugog svjetskog rata, ove riječi prenijeti američkim kolegama. Sentene je također znao da Ho Chi Minh ne blefira. On je njega poznavao još od 1945. Za Ho Chi Mina Vjetnam je bio za Vjetnamce. Njegovi preci su iz Vjetnama otjerali moćno kinesko carstvo. Ho je predvodio borbu protiv Japanaca i Francuza i oni su bili primorani otići iz Vjetnama. Sjedinjene američke države bile su samo zadnje u nizu silnika koji su imali planove s Vjetnamom. Ali savjetnici američkih predsjednika i američki visoki vojni zapovjednici nisu željeli čuti ove riječi. Oni su bili uvjereni da će se Sjeverni Vjetnam slomiti pred moći najmoćnije supersile. I konačno, još jedan element je jako važan koji ona izvlači iz analize tih dokumenta. Pentagonski papiri pokazuju koliko je mukotrpno skupljenih obaveštajnih informacija. Otišlo vjetar jer ih niko nije uzimao ozbiljno u obzir. Dakle, obavještajci upozoravaju da neke stvari neće uspjeti veoma vjerojatno, da su neke stvari previše riskantne, da su ideje o tomu da se osnaži južno vjetnamska vojska američkim savjetnicima, pa će onda biti u stanju ne samo zaustaviti Viet Kong, to su bili tamošnji ustanici uz pomoć Sjevernog Vjetnama, nego eventualno krenuti na Sjeverni Vjetnam sve im zapravo dojavljuju očito dobri obavještajci i vjerojatno mnogi njih u riziku po život i tako dalje. To sve propada jer političari koji vladaju imaju jednostavnu ideju treba na primjeru Vjetnama pokazati svima Rusima, odnosno Sovjetskom savezu, Kini i tako dalje, ko vlada i koliko daleko smo spremni ići u obrani slobodnog svijeta, tako da ih činjenice ne zanimaju. Opet se vraćamo prije, tu se ne radi o neistinama da su imali krive informacije, tu se radi o općoj, abstraktnoj političkoj koncepciji koja odbija uzeti činjenice u Za ljude koje je John Kennedy uzeo za svoje savjetnike i suradnike u administraciji koristili su se riječi najbolji i najsjajniji. Kasnije će te riječi iskoristiti novinar David Halberstam za naslov knjige o Kennedyjevoj i Johnsonovoj administraciji i o njezinom vladanju. Sam David Halberstam je u toj knjizi ovako opisao osjećaj koji je vladao kada je Kennedy ekipirao svoju administraciju. Bilo je to sjajno doba. Doslovce su uletjeli u posao, spremni, brzi, stvarajući svoj stil i pouzdanje. Oni su trebali ponovno pokrenuti Ameriku. Postojao je osjećaj da su to briljantni ljudi, ljudi od snage, ne okrutne, ne grube, već ljudi koji su djelovali, nisu čekali. Nije bilo vremena za čekanje. Povijest nije dopuštala taj luksuz. Ako bi čekali, sve bi prošlo pored njih. Svi su išli u Washington i brzo se proširila riječ po istočnoj obali, po sveučilištima i društvenim klubovima, da najbolji ljudi idu u Washington. Međutim, najboljim i najsjajnijima bili su, na primjer, braća Bundy, McGeorge, posebni savjetnik predsjednika za nacionalnu sigurnost i William, savjetnik za vanjske poslove i potajnik u State Departmentu. Tu su, kada je u pitanju bila vanjska politika, bili i Walt Rostov, zamjenik McGeorge Bandija i John McNaughton, pomoćnik ministra obrane. Svi ti briljantni ljudi bili su ključni za ulazak Sjedinjenih država u Vjetnamski rat i njihovi postupci, laži, katastrofalne procjene, zanemarivanje obavještajnih podataka koji im nisu odgovarali, izbjegavanje ustavnih i zakonskih obveza, sve je to bilo dokumentirano u pentagonskim papirima. Hannah Arendt u svom eseju o laži u politici citira jedno pitanje koje je Daniel Ellsberg postavio kada je pročitao cjelokupne pentagonske papire. Pitanje je bilo kako su mogli, govori profesor doktor Žarko Puhovski. Nastavlja se zapravo jedna koncepcija koja je započela time da se izvršna vlast emancipirala od zakonodavne. A onda u okviru izvršne vlasti koja je u Americi posebna, jer predsjednik je države i predsjednik vlade, se stvara uz ministre koji su javno poznati političari i političarke sa svojom, barem formalnom odgovornošću. Velik broj ljudi koji su savjetnici, posebni suradnici i tako dalje koji zapravo nemaju nikakvu odgovornost, ni spram koga, osim osobno spram predsjednika. Dakle, predsjednik ima osobne savjetnike, koji veoma brzo, imate sad i nekoliko dobrih serija, recimo West Wing, Zapadno krilo jedna veoma vjerljiva serija u tom pogledu bila, koje veoma brzo dolaze do zaključka a, da oni bolje od predsjednika znaju što treba, i da oni da bi postigli da predsjednik učini ono što oni smatraju da treba, predsjednika ne zamaraju činjenicama koje bi ga mogle odvesti od onog što hoćemo da on kaže, nego ga s druge strane želimo napumpavati ili natjerati da proguta veliku količinu činjenica katkada i ne sasvim istinitih, dakle katkada ne činjenica nego ne istina, koje bi ga navele da donese onu odluku koju mi koji smo zapravo iznad predsjednika smatramo dobrim za nacionalne interese. Dakle imamo ljude to je obično šef čitave službe, chief of staff u predsjedničkom uredu, savjetnik za nacionalnu sigurnost i tako dalje, koji su već u jednoj tradiciji unutrašnje funkcioniranja Bijele kuće sebi preuzeli neku vrst nadpredsjedničke uloge. Kennedy jedan puta rekao da predsjednik SAD koji je najmoći čovjek na svijetu sluša samo dvojicu ljudi bez pogovora, to su šef sigurnosti i šef protokola. To je bilo mišljeno, naravno, ako počnu pucati i šef sigurnosti kaže glavu dole, onda predsjednik e, države spušta glavu dolje. Nije bilo mišljeno sigurnost u onom kontekstu nacionalne sigurnosti, gdje se to zapravo također dogodilo, pa je šef nacionalne sigurnosti postao čovjek koji je probirao činjenice, probirao interpretacije, jer han Arendt na onom, u onom dijelu gdje govori o istini politici, stalno govori o tomu da je istina zapravo neodvojiva od interpretacije. Ima onaj glasoviti primjer Klemansove rečenice, ne znam kako će se gledati jednog dana na prvi svjetski rat, ali sam siguran da nikada nitko neće reći da je Belgija napala Njemačku. To je kao činjenica, a sve drugo bi bile interpretacije. Han Arendt pokazuje kako su ovdje naprosto i te stvari perene više se nije točno znalo ko je koga napao, kad je rat počeo i nije se moglo onda odvojiti činjenicu od interpretacije, pa su oni koji su bili ovlašteni za interpretiranje prije predsjednika činili s predsjednika jednu vrst lutke, jednu vrst spikera dogovorenih praksi unutar obavještajne zajednice, vojne zajednice. Tu su opet bile unutrašnje različite frakcije. Vojska imala jednu strategiju, obaveštajne zajednice imala drugu strategiju, savjetnici su imali treću strategiju. Tu je nastala jedna vrst komešanja, ali odlučivali su šef ureda i čovjek koji je bio savjetnik za nacionalnu sigurnost, od kojih oba dvojica nisu bili javno izabrani funkcioneri, nego apointis, dakle oni koje je postavio sam predsjednik države po osobnom nahođenju. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Sljedećeg četvrtka završit ćemo priču o laži u politici, o pentagonskim papirima i o Wikileaksu. Današnju emisiju za vas su napravili tekst čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Zoran Brajević, a u rediju i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.